Ir aš išgirdau iš šventyklos galingą balsą, šaukusi septyniems angelams. Eikite ir išpilkite septynis dievo rūstybės dubenis žemėn. Ir nuėjo pirmasis, ir išliejo savo dubenį žemėn. Ir apniko piktos ir skaudžios votys žmonės, turinčius žvėries ženklą ir garbinančius jo atvaizdą. Antrasis išpylė savo dubenį jūron Ji tapo lyg numirėlio kraujas ir visi gyvūnai jūroje išgaišo. Trečiasis išlėjo savo dubenį į upes ir vandens šaltinius, ir jie pavirto krauju. Ir išgirdau vandenų angelą sakant, Teisus tu, kuris esi ir buvai, šventasis, kad taip nusprendėjai. Jie praliejo šventųjų ir pranašų kraują todėl duodi jiems gerti kraują. Jie to verti. Aš dar išgirdau aukurą kalbant. Taip visa gali viešpatė Dieve, tavo nuosprendžiai tikri ir teisingi. Ketvirtasis išpylė savo dubenį saulėn ir jai buvo leista svilinti žmonės ugnimi. Žmonės degino baisi kaitra, o jie keikė vardą Dievo, kuris turi valdžią šitokioms negandoms. Jie neatsivertė ir neteikė jam pagarbos. Penktasis išpylė savo dubenį ant žvėries sosto ir jo karalystė paskendo tamsoje, o žmonės krimto savo liežuvius iš skausmo. Jie pikdžodžiavo dangaus dievui dėl savo sopulių ir vočių, bet nenusigrėžė nuo savo darbų. Šeštasis išliejo savo dubenį į didžiąją Eufrato upę ir jos vanduo išdžiūvo, kad pasidarytų kelias karaliams iš Saulėtekio šalies. Tada aš pamačiau iš Slibino nasrų, iš vėries nukio ir iš melagingo pranašo burnos, išeinant tris netyrasias dvasias, tartum varles. O tai yra demonų dvasios, darančios ženklus. Jos iškeliauja pas viso pasaulio karalius, kad juos suburtų didžiosios visagalio Dievo dienos kovai. Štai aš ateinu kaip vagis. Palaimintas, kas budi ir sergi savo drabužius, kad netektų vaikščioti nuogam ir žmonės nepamatytų jo gėdos. Jos subūrė juos į vietovę, kuri hebrajiškai vadinasi Harmagedonas septintasis angelas išpylė savo dubenį į orą ir nuskambėjo iš šventyklos nuo sosto galingas balsas įvyko. Ir pasipylė žaibai, pasigirdo balsai, sudundėjo griaustiniai ir kilo baisus žemės drebėjimas, kokio nebūta, kiek žmogus žemėje gyvena. Toks markus buvo drebėjimas didysis miestas suskilo į tris dalis, o pagonių miestai sugriuvo. Dievas atsimenė didžiąją Babelę, kad jai duotų savo rūstybės ir įniršio vyno taurę. Ir pabėgo visos salos, ir nebeliko kalnų. Ledo luitai kaip talentai krito iš dangaus ant žmonių. Žmonės keikė Dievą dėl ledų negandos nesiaubinga buvo ši neganda.